Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. devetnaest ožujka 1148. godine francuski kralj Louis VII i njegova supruga Eleanor od Akvitanije iskrcali su se u Saint Simeonu, luci grada Antiohije smještenoj na rijeci Orontu. U susret kralju i kraljici došao je princ Raimond, vladar kneževine Antiohije, jedne od četiri križarske države koje su nastale na Bliskom istoku nakon prvog križarskog pohoda. Princ je došao kako bi iskazao dobrodošlicu kralju i otpratio ga do grada. Sljedećih nekoliko dana prošli su u gozbama i zabavama. Proljeće je tek počelo, ljepota sirijske klime i raskoš dvora u Antiohiji omogućili su vitezovima kneževine Antiohije da uživaju u vremenu provedenom s damama iz kraljičine pratnje. Kada su se gosti odmorili, Raymond je odlučio započeti ozbiljan razgovor. Louis VII i njegovi vitezovi došli su na Bliski istok kako bi kršćanski zapad odgovorio na gubitak grofovije Edese, koju je 1144. godine zauzela vojska koju je predvodio Zangi ili Zengi, mosulski Atabeg, kojeg je sultan Turaka Selđuka Mahmud II zadužio da se bori protiv križara. Raymond je htio čuti kakvi su planovi francuskog kralja za borbu protiv sve jačih muslimanskih snaga. Zang je ubio rob 1146. godine u Mosulu, ali njegovi sinovi, posebno Nuredin, koji ga je naslijedio na položaju Atabega, namjeravali su nastaviti napade na križarske države. Steven Ranciman u drugom tomu svoje povijesti križarskih pohoda piše. Remond se nadao velikim rezultatima iz nadolazećeg križarskog pohoda. Njegov položaj bio je nesiguran. Nuredin se učvrstio uzduž kršćanske granice od Edese do Hame i proveo je jesen 1147. u napadima na jednu za drugom franačku tvrđavu istočno od rijeke Oront. Grov Joslen bio je potpuno zaokupljen branjenjem svog utvrđenog grada Turbesela. Ako muslimani napadnu Antiohiju svom snagom, jedina sila koja može pomoći Raimundu bio bi Bizant. Bizantske trupe mogle su samo stići kasno i u svakom slučaju inzistirale bi na tješnjoj vezi Bizanta i Antiohije. Francuska vojska, iako su nesreće na putu smanjile njezinu snagu u pješaštvu, donijela je tolika pojačanja u konjici da su Franci u Antiohiji mogli pokrenuti ofenzivu. Raimund je molio kralja da zajedno udare na srce Nuredinove moći, na grad Alepo. Na vijesti da je Zangijeva vojska zauzela Edesu iz preostalih križarskih država na Bliskom istoku poslani su u Europu zahtjevi za pomoć. Na njih se odazvao papa Eugen III, koji je 1145. objavio papinu bulu u kojoj je pozvao na novi križarski pohod. Na taj poziv odazvale su se dvije okrunjene europske glave, car Svetog Rimskog carstva Konrad III i francuski kralj Louis VII. Sada kada je francuski kralj konačno stigao do Antiohije, Raymond je od njega očekivao da mu pomogne u borbi protiv muslimanskog vladara kojeg je on smatrao najopasnijim. Raymondova očekivanja neće se ispuniti. Raymond je dobro znao tko mu je najopasniji suparnik. Jedan od temelja uspjeha prvog križarskog pohoda i sigurnosti država nastalih nakon njega bila je razjedinjenost muslimanskih vladara na Bliskom istoku. Zang je bio prvi koji je uspio okupiti dovoljno jaku vojsku da osvoji jednu križarsku državu, doduše onu najslabiju. Njegov sin Nuredin nastavio je posao svog oca. Reorganizirao je vojske u Siriji i pojačao napade na sjever križarskih posjeda. Nuredin je bio skroman asketski vladar koji je plijen iz pohoda koristio za gradnju džamija, škola, bolnica i karavan saraja. Bio je sposoban vladar i vojskovođa. Raymond je znao da je Nuredin prava meta za napad. Louis VII je imao pak druge stvari na pameti. Steven Ransiman piše. Kralj Louis je oklijevao. Rekao je da ga križarski zavjet obvezuje da prije početka bilo kakvog pohoda on prvo krene u Jeruzalem. Bio je to izgovor koji je trebao sakriti njegovu neodlučnost. Svi plemići Franaškog istoka tražili su njegovu pomoć. Grof Joslen nadao se da će kralja iskoristiti za povratak Edese. Za nije njezin pad pokrenuo cijeli križarski pohod. Raimond od Tripolija, pozivajući se na pravo rođaka, njegova majka bila je francuska princeza, tražio je pomoć za vraćanje Montferranda, Onda je u travnju u Antiohiju stigao i sam patrijarh Jeruzalema. Poslao ga je Visoki sud kraljevstva da kralja Luja zamoli da požuri na jug i kaže mu da je kralj Konrad već u svetoj zemlji. Na kraju je čisto osobni motiv doveo do kraljeve odluke. Kraljica Eleanor bila je puno inteligentnija od supruga. Ona je odmah vidjela mudrost u Raimondovom planu, ali njezina strastvena potpora svom rođaku Raimondu samo je probudila Lujevu ljubomoru. Jezici su počeli govoriti. Kraljica i princ su prečesto viđani zajedno. Šaputalo se da je Raimondova naklonost više nego rođačka. Ljubomora je dovela do toga da je Luj objavio da namjerava otići iz Antiohije. Kraljica je pak objavila da namjerava u njoj ostati i da će tražiti razvod od supruga. Na kraju je Luj silom odvukao svoju suprugu iz Antiohije. Tako je francuski kralj s vojskom krenuo na jug, prema Jeruzalemu. Car Svetog Rimskog carstva i njemački kralj Konrad III. iskrcao se u Akri sredinom travnja i odmah je krenuo prema Jeruzalemu. Konrad je za sebe imao težak poraz koji je pretrpio u Maloj Aziji. Sada je tražio drugu prigodu za slavu u križarskom pohodu. Oni njegovi vitezovi došli su u Jeruzalem i tamo su bili ugošćeni od kraljice Jeruzalemskog kraljevstva, Melisende i njezinog sina kralj Luj u Jeruzalem je došao mjesec dana nakon Konrada. Nikad Jeruzalem nije vidio više okrunjenih glava i plemića. Prvi križarski pohod nisu vodili kraljevi i carevi. Sada u drugom pohodu dva su velika europska kralja došla u Jeruzalem kako bi povela novi križarski pohod. Međutim, nisu svi plemići uživali u Jeruzalemu. Raymond, bijesan na Luja zbog njegovog ponašanja, nije želio sudjelovati u drugom križarskom pohodu. Grov Joslan nije htio napustiti svoj vesel, tvrđe u današnjoj jugoistočnoj Turskoj, zadnjem ostatku nekadašnje grofovije Edese. I grofo od nije bio u Jeruzalemu. Steven Ranciman piše. Među križarima koji su položili zavjet s kraljem Lujem u Vezeleju bio je Alfonso Jordan, grof od Tuluza. On je sa ženom i djecom putovao morem od Carigrada i iskrcao se u Akri nekoliko dana nakon Konrada. Njegov dolazak sa snažnim odredom ohrabrio je Franke na istoku, za koje je on bio romantična figura. On je bio sin starog križara Raimunda od Tuluza i rođen je na istoku, na planini hodočasnika, dok je njegov otac opsjedao Tripoli ali njegov dolazak bio je neugodan za Bertrana, vladajućeg grofa Tripolija i unuka nezakonitog sina starog grofa Raymonda. Ako Alfonso Jordan položi pravo na Tripoli, bilo bi teško to pravo zanijekati, a činilo se da će on to i učiniti. Na putu od Akre za Jeruzalem, Alfonso Jordan zastao je u Cezareji i tamo je odjednom umro u agoniji. Možda je neka akutna bolest, poput upale slijepog crijeva, uzrokovala njegovu smrt, ali svi su odmah posumnjali na otrov. Prvi osumnjičeni za trovanje bio je grof Tripolija Raymond. Druga po redu na popisu osumnjičenih bila je kraljica Melisande, koja je navodno djelovala na nagovor svoje sestre, grofice Hodijerne, supruge grofa Raymonda. Ništa nije dokazano, a grofo Tripolija je u znak prosvjeda protiv tih glasina odlučio da neće doći u Jeruzalem i sudjelovati u drugom križarskom pohodu. Ali i bez tih sudionika vojske drugog križarskog pohoda bile su dovoljno jake. Za 24. lipnja 1148. godine kralj Jeruzalemskog kraljevstva Baldwin i njegova supruga Melisende priredili su u Akri veliku skupštinu križara. Domaćini su bili kralj Baldwin i patrijarh Jeruzalemski Fulher. Na skupštini su pored kraljeva Luja i Konrada bili i veliki meštri templarskog reda i reda hospitalaca, te vodeći plemići Jeruzalemskog kraljevstva. Tijek rasprava na skupštini nije poznat, ali zna se njezina odluka okupljena križarska vojska trebala je krenuti na Damask. To je bila najlošija od odluka koje su se mogle donijeti. Steven Ranciman piše. Bila je to odluka iz čiste ludosti. Damask je uistinu bio bogata nagrada i njegovo bi zauzimanje potpuno odsjeklo muslimane Egipta i Afrike od njihovih suvjernika u sjevernoj Siriji i na istoku ali od svih muslimanskih država kraljevina u Damasku jedina je bila željna ostati u prijateljskim odnosima s Francima, jer je poput najdalekovidnijeg među križarima za svog glavnog suparnika smatrala Nuredina. Franački interesi trebali su biti zadržavanje prijateljstva Damaska dok Nuredin ne bude skršen i u održavanju otvorenog sukoba između Alepa i Damaska. Ali jeruzalemski baruni žudjeli su za plodnim zemljama koje su bile vjerne Damasku, za pridošle križare Alepo nije imao nikakvo značenje, a danas je bio grad posvećen u svetom pismu. Zauzeće Damaska bilo bi Bogu ugodno djelo, i velika kršćanska vojska, najveća koju su Franci ikada izveli na bojno polje u svetoj zemlji, krenula je u srpnju 1148. godine iz Galileje. 24. srpnja utaborila se ta vojska na rubu vrtova i voćnjaka koji su okruživali Damask. Emir u Damasku Unur isprva nije vjerovao da križari uopće kreću prema njegovom gradu. Kada su vijesti o dolasku križara potvrđene, poslao je poziv u pomoći. Jedan od poziva otišao je i do Nuredina. Za križarsku vojsku pohod je isprva išao dobro. Kod sela Almiza, smještenog u neposrednoj blizini Damaska, muslimanska vojska pokušala je otjerati križare. Križarska vojska odbila je napad i prisilila muslimansku vojsku na povlačenje u Damask. Steven Ranciman piše. Nakon pobjede, križarski vođe poslali su jeruzalemsku vojsku u voćnjake južno od grada, kako bi ih očistili od gerilskih boraca. Do popodneva voćnjaci su bili u vlasti križara, koji su počeli graditi palisade od drveća koje su porušili. Zahvaljujući Konradovoj hrabrosti, oni su se probili do Rabve, na rijeci Barada, tik ispod zidova grada. Građani Damaska pomislili su da je sve izgubljeno i počeli su podizati barikade na ulicama za zadnju očajničku borbu. Položaj koji je zauzela križarska vojska kod Damaska trebao je jamčiti uspjeh u opsadi. Selo Almiza imalo je obilje vode. Voćke u voćnjacima južno Damaska davale su kako hlad križarskoj vojsci, tako i građu za opsadne sprave. Ali onda se sve preokrenulo. Prvo su u grad stigla pojačanja, a onda je niz nerazumnih odluka križarskih vođa doveo križarsku vojsku u nepovoljan položaj. 28. srpnja 1148. godine, pet dana nakon dolaska pod Damask, najsjajnija i najmoćnija križarska vojska ikad okupljena otišla je od Damaska i povukla se prema Galileji. Tako je završio drugi križarski pohod. Legenda o nepobjedivosti franačkih vitezova sa zapada Europe bila je razbijena. Kako se dogodilo je da je drugi križarski pohod završio u propasti, to je tema sljedećih nekoliko emisija povijest četvrtkom. Propast drugog križarskog pohoda dovela je u pitanje sve ono što je postignuto u prvom križarskom pohodu, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nakon neočekivanog uspjeha koji su križari postigli u prvom križarskom pohodu, doista neočekivanog jer čak i uz najbolje projekcije e, i želje nije se moglo unaprijed znati kako će sve to e, završiti. Iako ne poklič Bog tako e, želi daju naslutiti da je sve trebalo u samome startu proći kako valja. Osvajači su doista krenuli u organizaciju područja koju su osvojili i tu se pokazalo koliko je općenito problem bilo E, razlika između samoga čina osvajanja i onoga što slijedi poslije. Dakle, i organizacija područja e, i održavanje na vlasti. Nije bilo čak i toliko teško podijeliti sam teritorij na ruku križarima je išla i činjenica što su sami muslimani bili međusobno duboko razjedinjeni što je onda omogućilo tako elegantan završetak prvoga križarskog pohoda. Nominalno osnovano je Jeruzalemsko kraljevstvo, koje je doduše već po principima kakvi su bili uobičajeni što se tiče i društvenih e, odnosa u zapadnoj Europi onoga e, vremena bilo još unutarnje podijeljeno na pojedine e, velike oblasti koje su više ili manje bile povezane sa dakle, predstavnikom središnje vlasti. Prvi vladar Jeruzalema, e, Gotfrid Bujonski još nije nosio naslov e, kralja, ali njegovi nasljednici već e, jesu. Prihvatila se činjenica da je Gotfrid Bujonski čuvar svetoga groba, pa onda njegovi nasljednici, poneprije njegov brat Palduin prvi su i lenski vrhovnici. Dakle, svi ovi ostali moćni križari, velikaši koji su osnovali svoje državine na tome području, su bili u vazalskom odnosu prema samome jeruzalemskome vladaru, izuzevši kneza Antiohije koji je sačuvao priličnu samostalnost s obzirom na činjenicu da je Antiohija sama e, po sebi kao kneževina nastala na drugačiji način, dakle jednim dijelom e, je bila i u odnosu sa bizanskim carom, pa je onda recimo to bilo prepletanje jurisdikcija. Dakle, uz kneževinu Antiohiju i Jeruzalemsko kraljestvo postojale su i druge knježevine poput recimo kneževine Tripolija. I tu je još bila jedna isturena oblast, e, grofovija Edese ili Edešanska e, grofovija, koja je svojim područjem zahvaćala što u E, Siriju, dakle dijelove Sirije, što dijelove sjevernog e, Iraka. Glavnina križarske vojske koja je krenula u prvi pohod sastojala se od četiri velike vojne skupine. Prvu skupinu predvodio je Igo od Vermandoa, brat kralja Francuske Filipa I. Njemu se pridružio Gottfried Bujanski, vojvoda Donje Lorene i njegov sunarodnjak Balduin. Drugu veliku skupinu predvodio je Bojemund Staranta. On je vodio normanske vitezove vojnike s juga Italije. Treću veliku skupinu predvodio je Raimon Grofo Tuluza. Četvrtu skupinu predvodio je Robert od Flandrije. Njemu su se pridružili vitezovi i vojnici koji su predvodili Robert i Stefan od Bloa. Obojica su vodili normanske postrojbe iz Normandije i Engleske. Dakle, većina vojske prvog križarskog pohoda dolazila iz Francuske, Flandrije i Južne Italije. Najveću snagu među njima činili su normanski vitezovi vojnici. Oni koji su preživjeli prvi križarski pohod i oni koji su odlučili ostati u križarskim državama bili su prvi naseljenici na Bliskom istoku. Pored njih u četiri križarske države počeli su pristizati kršćanski hodočasnici. Neki od njih odlučili su i ostati na Bliskom istoku. A bili su tu i naseljenici. Kako je izgledalo doseljavanje u ono što su križari nazivali utremer ili prekomorje, to je bio franački naziv za križarski istok, opisuje Christopher Tierman u svojoj povijesti križarskih pohoda objavljenoj pod naslovom Boži rat. Hospitalci su nakon 1136. godine privukli franačke doseljenike u Betgi Belin, ponudivši im dobre uvjete najma i formalnu zaštitu prava, što su u 60. godina 11. stoljeća preinačili kako bi olakšali da se stanovnicima smanji mogućnost kupovanja ili prodavanja zakupljenog posjeda. Taj red promicao i franačko doseljavanje u dolinu Šaron – Franački običaji rano su bili uspostavljeni u Ramli Lidi, što se vjerojatno ima zahvaliti latinskom biskupu, te u Cezarejskoj gospoštiji, gdje je među doseljenicima bio određeni broj lombardijaca, možda povezanih s talijanima koji su 1102. pomogli u osvajanju grada. Obrazac doseljavanja tijekom osvajanja, doseljenički plug išao je iza osvajačkog konja, nastavio se u enklavama osnovanim na jugu kraljevstva. U 60. godinama 12. stoljeća franački svećenik Ivan iz Würzburga popisao je narodnosti u Jeruzalemu. Tamo su iz Europe došli Franci, Lotarinžani, Normani, Provansalci, Italijani, Španjolci i Burgundici. Među vjerskim zajednicama Ivan je zabilježio Njemce, Škote, Mađare, Kelte, Engleze, Navarce, Rutene, Čehe, Bugare i Italijane. Naravno, svi gore navedeni ljudi došli su iz Europe. Na Bliskom istoku su i dalje živjeli oni koji su križari tamo zatekli, muslimani, kršćani i židovi. Za sve njih križari, bez obzira odakle su došli, nazivani su Francima. Prema postojećem principu osvajanja, križari kao osvajači su automatski dobili pravo i na sva područja, dakle e, i zemlju. To je nešto što e, je još bio princip funkcioniranja i u doba rimske države i naslijedilo se na kako i u rano srednjovjekovnom razdoblju. Drugim riječima, oni su imali pravo izvlastiti sve e, posjednike, poneprije vele posjednike na tome području koju su zauzeli i kako preuzeli su onda te posjede. Dakle, postoji u samome začetku jezgra novih doseljenika, vitezova, velikaša i u konačnici pješaka, ljudi koji su se borili, ali treba imati na umu da je e, i s križarskom vojskom također dolazilo i neboračko stanovništvo. Dakle, ne borci koji također e, se onda naseljavaju e, na tome području. Dakle, postoji u samome početku priljev novoga toga franačkog stanovništva. Francima ih e, nazivaju e, i islamski e, izvori, nazivaju ih i bizantski izvori, ali oni sami sebe percipiraju tim općim pojmom franaka. Kako nisu osvojači došli na prazno područje, prevladavalo jest muslimansko stanovništvo, međutim bilo je i kršćanskih vjernika koji da kako nisu pripadali onim pravovjerno određenim sljedbama dakle poput recimo e, Maronita e, u Siriji, u Antiohi, dakle jedne posebne skupine kršćana. Bilo je još drugih kršćanskih skupina, dakle riječ je doista o mješovitome etničkome e, sastavu. I druga važna činjenica koja je također stvarala poteškoću, bilo je to što su smatrali, budući da su došli kao kršćani pod kapom svoga kršćanskoga boga i izvoštili takvu pobjedu, da su svi ostali podređenici i da moraju znati e, svoje mjesto. Dakle, raznolikost etničkih e, sastava toga e, područja, ponekad i netrpeljiviji stav koji su imali vlastodržci prema stanovništvom koju su vladali, izazivalo je određene prijepore, iako izvori ne svjedoče o pobunama muslimanskog stanovništva. Dakle, muslimansko stanovništvo eh, je prihvatilo situaciju kakva je nastala. Čak eh, islamski izvori i vlastito, dakle, muslimansko stanovništvo zbog toga i kore eh, što nisu pružali veći kontinuirani otpor. Christopher Tirman u svojoj povijesti križarskih pohoda piše da iz utremera ne proizlazi nikakva jasna slika odnosa među zajednicama. U poglavlju naslovljenom Lonac za taljenje ili apartheid, Tirman donosi primjer Akre, u kojoj su latini, sirijski kršćani i muslimani živjeli zajedno i gdje su dvije vjere dijelile preuređenu džamiju. U Tiru su i dalje bile otvorene džamije i u njima se nesmetano moglo moliti. Iako muslimani više nisu smjeli živjeti u Jeruzalemu, jeruzalemski kralj Baldwin II dopustio arapskim trgovcima da u tom gradu prodaju voće i povrće. Neki franački zemljoposjednici dopuštali su da muslimani obrađuju zemlju i plaćaju pristojbe i poreze kao i kršćani. A opet u okolici Nablusa Balduin i Belinski svoje muslimanske seljake opteretio četverostrukim povećanjem glavarine. Christopher Tirman piše. Oslikati Utremer kao utočište međukomunalnog, i još manje međureligijskog sklada, bilo bi besmislica. Muslimani iz Galileje su 80. godina 11. stoljeća Baldwina IV. nazivali svinjom, a njegovu majku Anjezu od Kurtneja, krmačom. Povremenih muslimanskih pobuna bilo je u Antiohijskoj kneževini, gdje je postupak prema njima varirao, od gospodskog poticanja do iznuđivanja. I dok u jednim područjima muslimane nisu uznemiravali, u drugima su oni potpali pod kruti režim, ako im se pružila prilika kao tijekom upada Mavuda Mosulskog u Palestinu godine 1113. ili Saladina 80. godina 12. stoljeća, mjesne islamske zajednice pomagale su napadačima. Muslimanski robovi, uključujući i žene u okovima, bili su uobičajen prizor. Masakr nad nefrancima u Tripoliju 1152. godine, bez obzira na vjeru, razotkrio je jedan element rasne netrpeljivosti koji je obuhvatio sve nefranke. Folher iz Šartra izrazio je gnušanje prema crnim Afrikancima, koje je 1110. godine susreo u blizini Crnoga mora, prezrevši ih kao da nisu ništa više od morske trave. Sve gore navedeno nije čudno za razdoblje srednjeg vijeka, niti su zapadni kršćani imali monopol na trvenja i progone. Kako to Tirman piše, jedan od neobičnijih mitova o srednjem vijeku tiče se netrpeljivog kršćanstva koje kvari snošljivi islam. Ali postojalo je nešto što je temeljito narušilo odnose između kršćana i muslimana. Bio je to pokolj koji su križari izvršili nakon što su ušli u Jeruzalem. Steven Ransiman piše. pokolju u Jeruzalemu ostavio je dubok utisak na cijeli svijet. Nitko ne zna koliko je ljudi stradalo, ali on je ispraznio Jeruzalem od židovskih i muslimanskih stanovnika. Čak i mnogi od kršćana bili su užasnuti onim što je učinjeno. Među muslimanima koji su bili spremni prihvatiti Franke kao još jedan od čimbenika u zamršenoj politici toga vremena, nakon pokolja pojavila se jasna odlučnost da Franci moraju biti otjerani. Bio je to krvavi dokaz kršćanskog fanatizma koji je ponovno stvorio islamski fanatizam. E, može se reći doista da je prvi križarski pohod imao takve reperkusije na same muslimane, i na muslimansko vodstvo, ako ga uzmemo ovako općenito uzevši, stoga što su postali svjesni da se moraju organizirati i da moraju onda, ako žele suzbiti osvajača, nastupiti što je moguće jedinstvenije. Prvenstvo u tome nije pripalo nijednoj drugoj skupini ili dinastiji koja je već otprije bila prisutna na tome prostoru, dakle još iz vremena kada su Abasidi koji su nominalno još vladali tim arapskim muslimanskim svijetom i počeli stvarati svoju vlast, nego novim skupinama, dakle došljacima, Turcima, različitim turkijskim skupinama i upravo je jedan takav pojedinac, e, vrlo sposoban ratnik, Atabek turkijskog podrijetla imenom e, Zengi koji je vladao jednim dijelom sjevernom Sirijom, a drugim dijelom e, sjevernim Irakom, dakle sa dva središta Alepom i Mosulom, preuzeo to prvenstvo borbe protiv e, došljaka i oko sebe uspio okupiti e, zamjetan broj pristaša. Pogotovo je vidljivo u muslimanskim izvorima onoga vremena da ga slave kao pojedinca koji je krenuo u sveti rat, dakle džihad i on je to s jedne strane koristio kako bi doista sebe e, stavio u prvi plan kao borca protiv kršćanskih napadača i s druge strane e, je to koristio kako bi dodatno sebe osnažio u odnosu na e, ostale muslimanske vladare na tome području. Dakle, već se vidi jako dobro kako tu jača ta ideja Svetoga rata koja je izravna bila reakcija na uspješnost križarskog pohoda iako se opet to e, ne treba prenaglašavati jer sama ideja Svetog rata, dakle džihada u islamu ima dva temeljna elementa. Oni poznaju onaj veći sveti rat e, koji ima pridjevak Al-Akbar i onaj manji sveti e, rat koji ima pridjevak Al-Askar. Naime, razlika je u tome što taj veći zahtjeva unutarnju, intelektualnu, duhovnu e, borbu kako bi se u svakome muslimanu nadvladalo sve ono što nije Bogu ugodno i kako bi bio pojedinac dobar vjernik. Dakle, to je vrijedni sveti rat, e, džihad, a ovaj drugi manje vrijedan obuhvaća tu e, pravu fizičku borbu, dakle borbu protiv neprijatelja na bojnome polju. Prva država koju su na Bliskom istoku uspostavili križari bila je grofovija Edesa. Njezino središte bilo je u gradu Edesi, naselju s dugom povijesti i sjajnim strateškim položajem. Edesa danas je njezin naziv Sanli Urfa, na arapskom se ona zove Arruha, ruha smještana je u plodnoj ravnici i s trije strane okružena brežuljcima od vapnenca. Ona nadzire put kojim se od drevnih vremena putovalo iz sjeverne Mezopotamije u Anadoliju. Na aramejskom jeziku taj se grad nazivao Urhaj, od tuda dolazi i današnje ime. Urhaj je nazvan Edesom u trećem stoljeću prije Krista, kada je tamo sagrađeno vojno naselje i tabor. U ratovima između Rima i Partije Edesa je bila ključan grad. Kršćanstvo u Edesu došlo oko 150. godine i ona je postala najvažnije biskupije u Siriji – Arapska vojska zauzela je Desu oko 638. godine. Križari su je zauzeli 1098. Pored Edese na grofovija branjena je i utvrđenim gradovima Turbesel ili Tel Bashir i Ramendan. Zauzimanje Edese bit će povod za drugi križarski pohod. Biće to prvi križarski pohod koji će voditi dvije europske okrunjene glave. Kralj Francuske Louis VII i car Svetog Rimskog carstva Konrad III. Treba na početku samome e, reći da, bez obzira na to što se povijest križarskih e, ratova dijeli na ove glavne pohode, da je u razdoblju, pogotovo između prvoga i drugog križarskog pohoda, postojali su manji pohodi, e, neprestano pristižu bilo sami borci, dakle križari, e, bilo ne boračko straništvo na prostor Jeruzalemskog kraljestva, dakle tih križarskih stečevina na Bliskome e, istoku, već zapravo dvije godine e, nakon osvajanja Jeruzalema počeo jedan jedna nova intervencija, jedan novi, nešto manji križarski pohod. U konačnici čak i taj spomenuti jedan od dvojice vođa drugog križarskog rata, kralj Konrad, je prethodno već dva puta sudjelovao u manjim tim križarskim intervencijama, križarskim vojnama. Dakle, sve one su imale za cilj prvo očuvanje križarskih pozicija, učešćenje položaja i širenje vlasti. Međutim, stvari nisu uvijek išle onim tijekom i na onaj način kao što su sami križari očekivali. Dobar primjer je zapravo taj uzrok ili bolje čak rečeno povod drugome križarskom pohodu, jer što se tiče uzroka, on je i dalje valjan dogod su postojale križarski položaj, naime da se to područje kojim je nekoć hodio Isus zadrži pod e, križarskom e, vlašću, a da je bio pad e, središta Edeske, Edešanske grofovije, dakle Edese. Ona je pala 1144. godine. Zengi, spomenuti Atapek, Alepsko-Mosulski, je izvršio jedan prepad. To je bilo u sklopu njegove općenite akcije da učvršćuje vlastiti položaj na tome sjeverno-sirijskom i sjeverno-iračkom području, a i dodatno je onda E, mogao snažiti e, tu svoju ideološki e, proklamiranu ulogu svetoga ratnika, dakle Gazija koji brani muslimanske interese. Ako to već ostali muslimanski vođe nisu bili u stanju, uključujući i abasidskog kalifa u Bagdadu koji je prihvatio Zengija kao novoga muslimanskoga prvaka. Križarski vođa iz prvog pohoda, Baldwin Bulonjski, bio je utemeljitelj grofovije u Edesi. Kada je 1100. godine Balduin naslijedio svog brata Gotfrida Bulonjskog kao vladar Jeruzalema, Edesom je zavladao Baldwinov rođak, Balduin od Leburka. Balduinu se u vladanju Edesom pridružio rođak Žaslen od kurtnea Balduin je vladao Edesom i okolicom, Žaslen je dobio Turbesel i okolicu. Dvojac je vodio niz ratova i okršaja s okolnim muslimanskim vođama, ali u jednom okršaju zarobljeni su i Balduin i Žaslan. Kristofer Tirman u knjizi Boži rat piše. Tijekom zarobljeništva grofa Baldvina od 1104. do 1108. godine Edesom je prvo vladao Tankred, a potom nakon Boemundovog odlaska na zapad 1105. godine Rikard Salernski, drugi otvilski rođak. Tankred je u stričevoj odsutnosti užurbano proširivao kneževinu Antiohiju, očigledno se nadajući da će pripojiti Edesu. To je u strateškom pogledu imalo smisla. Kao posljedicu toga, nakon što je Baldwin bio pušten iz zatvora, Odnosi između Edese i Antiohije bili su nategnuti do krajnjih granica, jer je Tankred nastojao polagati sumnjivo pravo na vrhovništvo nad okrugom. Godine 1108. i 1109. obje su strane u razmirici možda pozvale muslimansku vojnu pomoć. Baldwin se obratio prijašnjim tamničarima u Mosulu, a Tankred onima u Alepu. Pogoršao se i Baldwinov odnos prema sve više neovisnom Joslenu od Kurtneja. Joslen je uhićen i prognan. Stalni sukobi između kneževa Antiohije i grofova Edese polako su istrpljivali manju i prema muslimanskim državama istureniju Edesu. Pored trvenja između te dvije države pojačavali su se i sukobi sa sve jačim okolnim muslimanskim vladarima. Godine 1119. vojska Rožara, princa od Antiohije, sukobila se s vojskom Ilgazija od Mardina, artukitskog vladara grada Alepa. U bici između te dvojske do koje je došlo kod Sarmade u današnjoj sjeverozapadnoj Siriji dovoljno govori i njezin naziv, polje krvi gotovo svi križarski vitezovi i pješaci na čelu s Rožarom Izginuli su u toj bici. Kao vođa križara u Siriji nametnuo se Žaslajan od Kortneja, ali ni on nije dugo nadživio Rožara od Antiohije. 12 godina nakon Rožarove smrti u bici sa muslimanskim snagama poginuo je Žoslajan. Njegova smrt postala je dio epske pripovijesti križara. Christopher Tierman piše. Bijesan zbog sinovljeve kukavštine tijekom jednog od napada iz Anadolije, Joslen je ozbiljno bolestan i prikovan za postelju, ustrajao na tome da povede svoje čete noše na nosiljci. Vidjevši to, napadači su se žustro povukli. Primivši vijest, Joslen je zapovjedio da se njegova nosiljka spusti na cestu i umro je upućujući zahvalu Bogu. Svi ti sukobi polako su iscrpljivali grofoviju Edesu. Njezini bedemi bili su sve ruševniji, nije bilo dovoljno novaca za njihovo dograđivanje. Na kraju je tu grofoviju dokrajčila vojska mosulskog Atabega Imada Aldina Zangija. Edesa je pala na badnjak 1144. godine. Skoro da je nepotrebno reći da su u trenutku kada se uzdizao Zangi odnosi između Žoslena II, sina onog hrabrog Žoslena od Kortneja i Raimonda Antiohijskog bili tako loši da su opisani riječima nezasitna mržnja. Vijest o padu Edese je, slobodno se može reći, odjeknulo kao svojvrsna bomba u ondašnjoj e, javnosti, dakle pogotovo što se tiče elite e, na Papinskome dvoru. To je vrijeme Eugena III. koji inače bio cisvecit pripadnik jednog reformiranoga benediktinskoga e, reda, čiji je glavni ideolog i osnivač e, bio Bernard iz Clervoa. Inače, kada se uzme srednjovjekovno razdoblje e, u cjelini, jedan od e, najvećih intelektualaca i propovjednika koja je imala crkva u to vrijeme. Eugen je sam imao, duše poteškoća na terenu u vlastitome dvorištu, pogotovo sukoba sa lokalnom rimskom komunom. Gradskom čak su ga i prigodice prisilili da napusti e, i sam Rim, međutim uhvatio se već iz toga što mu je to odgovaralo mentalitetno te činjenice da je potrebno osnažiti kršćanske pozicije na Bliskom istoku, dakle na prostoru križarskih državina, odnosno Jeruzalemskog e, kraljevstva i zbog toga je 1. prosinca 1145. godine objavio bulu Quantum Predecesores. E, svaka papinska bula dobiva naziv po prvo ili prve dvije, odnosno tri riječi e, samoga e, dokumenta u kojoj, dakle, u toj prvoj rečenici e, je jasno iskazao i svoj stav prema i samom i križarskom fenomenu. Naime, kaže kako su dakle njegovi prethodnici već pokrenuli akcije o kojima je on čitao i doznavao iz zapisa starih kako bi se stvorilo Jeruzalemsko kraljevstvo i sada je dužnost kršćana da uvijek zaštite te E, stečevine. Dakle, papa je baš, Eugen III, baš po uzoru napokon na papu Urbana II. koji je pokrenuo cijeli taj, taj fenomen, e, smatrao križarstvo ključnim e, elementom i duhovnog sklopa srednjovjekovnog kršćanina. Godine 1071. kod grada Mancikerta, danas je to Malazgirt u Turskoj, srazile su se vojske Turaka Selđuka, predvođene sultanom Alp Arslanom i bizanska vojska vođena od cara Romana IV. Diogena. U toj bici bizanska vojska je poražena, a car zarobljen. Nakon toga Alp Arslan krenuo je u osvajanje gotovo cijele Anadolije srca Bizanske države koje je davalo prihode, ali i novake za vojsku. 14 godina nakon Mancikerta, Turci Selđusi zauzeli su Antiohiju. Godine 1092. pred turskim snagama pala je i Nikeja i sultanovi vojnici došli su na domak Carigradu. U takvoj situaciji bizanski car Aleksije Komnen zatražio je pomoć od kršćanskog zapada. Godine 1095. papa Urban II. pozvao je kršćane na križarski pohod. Njegov poziv došao je na koncilu u Klarmonu. Koncil se održavao u katedrali. Utorak 27. studenog 1095. Papa je najavio održavanje javne sjednice na koje će dati važnu objavu. Steven Ranciman o toj objavi ovako piše u prvom tomu svoje povijesti križanskih pohoda. Nakon što je oslikao sumornu situaciju na istoku, on je uputio veliki poziv – neka zapadno kršćanstvo odmaršira u pomoć istoku. I bogati i siromašni trebaju poći na taj pohod. Trebaju prestati s ubijanjem jedni drugih i umjesto toga trebaju voditi pravedan rat, raditi Boži posao i Bog će ih voditi. Oni koji poginu u bitci dobit će odrješenje i oprost od grijeha. Život je ovdje zao i jadan. Ljudi iscrpljuju do uništenja svoja tijela i duše. Ovdje su siromašni i nesretni, tamo će biti radosni i bogati i istinski prijatelji Božji. Ne smije biti odlaganja. Neka budu spremni krenuti kad dođe ljeto i neka im Bog bude vodič. Godine 1147. papa Eugen III. odlučio je na vijesti o padu Edese reagirati pozivom na novi križarski pohod. Učinio je to dok je bio u Francuskoj. Glavni pomagač pape u pozivu na križarski pohod bio je njegov stari učitelj Bernarod Clairvaux. E, jasno e, dalek je i dug put e, od same ideje ili proglasa do provedbe. U samoj provedbi, širenju ideje i privlačenju masa i sada tu treba istaknuti da su pape uvijek i organizatori pohoda očekivali da se pohodu pridruže priključe poneprije borci, dakle ratnici, a manje obično stanovništvo, ali uvijek se kako događalo da je bilo jako puno običnog stanovništva, već iz toga što su ljudi jednostavno to osjećali kao potrebu, kao bogougodno djelo. Dakle, ulogu širitelja ideje i s jedne strane onda njezine provedbe je preuzeo već spomenuti Bernard iz Clairvoa, za razliku od Urbana drugoga koji je u svoj ophod kako bi proširio ideju, križarsku ideju e, u nastanku, obilazio zapravo južnu i središnju e, Francusku. Bernardis Clairvois je dao puno veći trud i puno e, je veće područje prošao, dakle prošao je cijelu Francusku, prošao je dakle prostor i Flandrije, današnje Nizozemske, prešao je onda i u Porajnje, dakle u carske zemlje, bez obzira na to što se E, pone pripak obraćao francuskome kralju Louis VII, ali sasvim jasno je pokazao e, da mu je e, nakana i privući i njemačkoga vladara Konrada u cijeli taj potvot i naišao je doista na odličan odjek. Osobito je bio dobar njegov nastup, možemo to tako reći, jer je to bi bilo jako dobro organizirano u Vezeleju, dakle pred francuskim kraljem Louis VII, njegovom suprugom Eleonorom Akvitanskom i ostalim kraljevskim e, velmožama kojemu jednostavno e, su se bez obzira na to što, što je elita znala što će se dogoditi, o čemu će biti riječi, kako će izgledati i cijeli program, bili su poneseni e, situacijom da su se jednostavno bacili čak pred Bernardom Ničice, jasno pokazujući koliko ih je osvojio svojim izrazito angažiranim govorom. On je doista bio izvanredan govornik, to je pokazivao i kada je prešao na njemačko uh, područje. Papa Eugen III. vjerojatno je rođen negdje pored Pize. Točna godina rođenja nije poznata. Možda je bio član obitelji Paganelli di Montemagno. Bio je učenik cistercita Bernarda od Clairvoa, a i sam je ušao u taj red. 15. veljače 1145. izabran je za papu, ali je brzo morao bježati iz Rima. Na to su ga natjerali sukobi moćnih rimskih obitelji. Eugen III. pobjegao je u Viterbo. Iz Viterbe otišao u Francusku i tamo je zatražio od mladog francuskog kralja Luja VII. da krene na križarski pohod kako bi se vratila Edesa ali Eugen nije imao govorničku sposobnost Urbana drugog. Poziv na križarski pohod morao je uputiti netko drugi. John Julius Norwich u knjizi Srednje more, povijest sredozemlja piše. Sveti Bernard, 55 godina star, bio je nadaleko najmoćnija duhovna snaga u Europi. Na cvjetnu nedjelju 31. ožujka 1146. godine u Vezeleju u Burgundiji on je održao najsudbonosniji govor svoga života. Kralj Lui stajao je pored njega. Kralj je na prsima nosio križ koji mu je poslao papa u zalog njegove odluke i dok je Bernard govorio, svi oni koji su ga mogli čuti, a bilo ih je na tisuće, počeli su uzvicima tražiti križeve za sebe. Svežnjevi križeva, izrezani iz grube tkanine, već su bili pripremljeni za podjelu. Kada je zaliha iscrpljena, opat je zbacio svoju odoru i počeo je parati u vrpce kako bi od njih napravio križeve. Nije samo sveti Bernard od Klarvoa pozivao na križarski pohod. Bilo je tu još propovjednika. Jedan od njih pokrenuo je pogrom židova u Porajnju. Taj pogrom bio manji od onog koji su 1096. počinili križari prvog križarskog pohoda, ali tko zna što bi bilo da Bernard Clairvoa nije spriječio razmahivanje progona židova. Na njemačkom području, doduše, prije njega je čak počeo propovijedati križarski pohod jedan redovnik, cit također, Rodolf, koji je e, međutim, uz to što je propovjedao sam e, pohod, a to je nekako postala konstanta i e, što se tiče propovijedanja daljnjih križarskih ratova, krenuo i smjerom koji je ukazivao da postoji problem kršćanima u samome, samom njihovom dvorištu, a taj problem su vidjeli u židovima Dakle, to su bili doista zapaljivi antisemitski govori koji su i pozivali na uklanjanje e, židova kao krajnjih neprijatelja koji su ostalom iskrivili Isusovu e, smrt. E, službeni stav crkve nikad nije išao tako daleko, iako je crkva sa stanovitim zazorom također gledala na židove, oni su imali važnu ulogu u konačnici već i u samoj vjersko-ideološkoj e, osnovi koju je crkva zastupala zato što pred samo snutak e, novoga tisućljetnog Kristova kraljevstva i židovi su trebali biti e, preobraćeni. Dakle, oni su imali u tome smislu važnu ulogu kako bi se uopće i moglo ostvariti dakle, Kristovo ponovno došašće, pa je onda s te strane crkva nastojala sprječavati udare na židovsko stanovništvo i lokalni vladari velikaši e, su također bili zainteresirani za to da se židove e, ne dira. E, u konačnici židovi su se smjeli baviti djelatnostima koje nisu baš bile dostupne ostalim kršćanima, pogotovo što se tiče posuđivanja novca, što ih je s jedne strane ozloglasilo među kršćanskim stanovništvom, ali zapravo je bilo poticano od samih kršćanskih elita. Dakle, židovi nekako su ispali kolateralna žrtva, Bernard je napokon svojim autoritetom onda uspio e, spriječiti daljne nasrtaje e, na židove u tome porenskom e, prostoru i natjerao je dakle, toga propovjednika samozvanca da se vrati u samostan. Konrad III, car Svetog Rimskog carstva i njemački kralj, krenuo je prema Bliskom istoku u svibnju 1147. Pratili su ga mnogi njemački plemići, kraljevi Poljske i Češke, te Fridrih od Švapske, njegov nečak i nasljednik. U Carigrad ta će vojska stići u rujnu te godine. Luj VII u Carigrad će doći mjesec dana kasnije. Kao i u prvom križarskom pohodu, Bizantski car dočekao je križare. Sada je Bizantom vladao car Manuel Komnen. Sve te sjajne, okrunjene glave neće spriječiti katastrofu koja je čekala na križare drugog križarskog pohoda govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Za svaki križarski e, pohod priličan je problem organizacija, dakle sve oni logistički obziri koji se e, moraju uzeti u obzir, pogotovo e, je to bila poteškoća i za Luja Sedmoga i samog Konrada Trećega jer su oni e, imali i poteškoće u vlastitome e, dvorištu. Konrad je uspio, dakle on je prvi e, vladar iz dinastije Štaufovaca, čak na neke ključne pozicije, vojvodske pozicije u rimsko, i rimskome carstvu postaviti svoje rođake. Međutim, izlašćivanje ostalih je da kako izazvalo prilično ogorčenje i on je morao tu lavirati, uspostaviti ravnotežu. Zapravo je cilj bio da u taj pohod E, privuče sve, dakle i one koji ga podržavaju i one koji su mu protivnici, jer samo tako je mogao biti siguran da će se napokon nakon onoga izbivanja e, moći vratiti u vlastitu e, državu i zadržati svoj položaj kako to uvijek bio problem za vladare, kolika je njihova pozicija, njihov ugled na matičnom području velik. Recimo u slučaju Luja VII. njegov doglavnik, glavni savjetnik, njegov prvi ministar e, opat e, sugerili ili Siže, je čak nastojao odgovoriti kralja od samoga e, pohoda upravo stoga što se Louis VII suočavao sa priličnom oporbom moćnih velikaša u vlastitome kralju. Dakle, njemu je bilo itekako u interesu da privuče u sam pohod sve te velikaše koji su oponirali njegove vlasti. Poštovane slušateljice i slušatelji, bila je ovo povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka nastavit ćemo priču o drugom križarskom pohodu. Današnju emisiju za vas su pripremili tek čitao Ivan Kojunčić, emisiju snimio Alen Križančić, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.